50 languages. 53ตรวันจาร้านค้าดกานนา เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาอาซีอีกเขตดานที่ดุกานลับเรยฮะ เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ ਸ ยด ਦ ด ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ เรากำลังมองหาร้านขายยา ਅ ਸ ੀอ ਇ ก ਕ ਦ วਾยาด ਦ ด ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖ ਰ ੀ ਦ เหเราต้องการซื้อซาลามี่ อาซีสลามੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹ เราต้องการซื้อยาอาซีดวายยาขริดนียาਂันเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ เข ਕ ดੇ ਡ นที่ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰ ਹ ย์ฮะเรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพแม่อีกกล้องดีดุการลับเรียฮะแม่อีกกล้องดีดุการลับเรียฮะดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานแม่อีกเค้กดีดุการลับเรียฮะแม่อีกเค้กดีดุการลับเรียฮะอันที่จริง ดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ อันที่จริง ดิฉันวางแผน ที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ मैं एक फिल्म रोल बारे सोच रहा हां मैं एक फिल्म रोल बारे सोच रही हां อันที่จริง ดิฉันวางแผน ที่จะซื้อเค้ก मैं एक केक सोच रहा हां मैं एक केक खरीदने बारे सोच रही हूँ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนแม่อีกอังกุฏีขริดันเลยแกนยาดีดุคานลับเรียห์ฮะแม่อีกอังกุฏีขริดันเลยแกนยาดีดุคานลับเรียห์ฮะดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม मैं एक कैमरे का रोल ਖਰੀਦਣ लई कैमरे की दुकान लभ रहा हाँ मैं एक कैमरे का रोल ਖਰੀਦਣ लई कैमरे की दुकान लभ रही हाँ ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก